el que diu, textualment. I tens tota la raó, Josep Àngel. En prenem bona nota, eh? Ens falta temps per informar de tota l'activitat que genera l'escena musical valenciana i ho tindrem molt, molt en compte. Gràcies, professor. També hi ha algun oient que ens segueix per Twitter en el hashtag Territori Sonor que demana una llista vaja, de Spotify, no? amb totes les cançons que llancem des de les zones de punt, de punt mèdia. Doncs és una bona, bona proposta que tindrem molt en compte. A partir de la setmana que ve ho anirem treballant. Per cert, m'agradaria molt destacar la capacitat de, de creació per a, per a fer, diguem-ne, relats curts, no? A partir d'una realitat ens hem sorprès molt agradablement llegint un post en el mur de Facebook d'un oient de Julio, en el qual ens diu... Uf, he d'anar amb compte del que escolten la ràdio del cotxe, perquè sovint, quan estic sentint territori sonor, el so entra mentalment del meu cos i de la carretera. Durant 14 minuts, en el trajecte que va del meu treball a casa, els aborígens m'han contat que avui, a les 7 i mitja, la capella de ministres representarà a la Catedral de València el cant de la Sibilla. Després m'ha agradat la història d'una xica a qui, en un embús de trànsit, la sorprenen amb la cançó que sonava quan la besaren per primera vegada. L'altre dia, Marta estava en un embús quan de sobte va sonar la cançó del seu primer mes. Ah. I tu, quina va ser la teua? Territori sonor. I M'he quedat pensant intentar recordar quan em van besar a mi ¿Y quina cançó podría ilustrar ese bonito momento? No, no consigo recordar la pero si el primer vez. Puede que me manche y me limpie a la vez, puede que emerja y sumerja otra vez, puede que te abrace hasta desaparecer, lejos, muy lejos, muy lejos. Bien. Torna a concentrar-me en la carretera i mentre que he sentit la dolçor de la nuca en directe des dels estudis de punt. Feia molt de temps que no m'obrien la curiositat i les orelles d'esta manera. Gràcies. Ai, ens ha encantat este post penjat al mur de Facebook d'un dels nostres oients, d'uns dels nostres aborígens. Julio Javier, moltíssimes gràcies, eh? Ara, ja vos he de dir una cosa, que aneu en compte amb la carretera, eh? Que sí, que sí. Va, no sigueu impacients. Envia'ns un missatge o un àudio al WhatsApp de Territori Sonor 662 51 61 59. Repetim, 6 62 51 61 59. Hola família, ens fiquem en contacte amb vosaltres desesperadament en busca d'ajuda. I és que aquest dissabte, 16 de desembre, el Casal Popular, el Cabasset de Gandia, celebra la seva nit de cap d'any. I no sabem amb quina cançó acabar i és ben important acabar l'any bé per a començar 2018 amb força. Així que ens preguntàvem quina seria la cançó que Amalia Garrigós o Carlos de Territori Sonor ens recomanarien. Quina seria aquella que no, no podria faltar per a concloure l'any. I res, moltes gràcies i esperem que ens resolveu aquest dubte existencial per a poder <laughs> acabar un 2010 amb força. Ai, ai, ai, ai, Molta ai, sort amb el programa gràcies. i enhorabona a tu, Cabasset de Gandia, bona gent, i em poseu en un compromís, perquè no tinc a Carlos Ripollès avui així en l'estudi. Mira, vaig a telefonar-lo per a preguntar, perquè tinc molts dubtes, i m'agradaria ajudar realment al Cabasset de Gandia. Vaig a telefonar-lo... Està a Gandia, ell, eh, precisament, Carlos. A veure si l'agafa. Carlos Ripollès, agafa el telèfon. Estem en directe. Digue'm. Carlos, sí? has arribat ja a Gandia? Sí, sí, sí. Amàlia, estic a les portes del Teatre Serrano. Ah, Avui sí? a les 8 ja t'he ja dit que Carles Denia presenta el seu darrer treball sobre el cant espiritual d'Ausias Marc. Però passa alguna cosa? perquè em telefones. Bueno, en directe, no? Eh, sí, sí, estem en directe. Eh, són les 7 i 7 minuts. Hem rebut un missatge al nostre WhatsApp d'unes persones de Gandia, precisament, on estàs tu, que es fan dir Cabasset de Gandia. Els coneixes? Sí, sí, sí. És un casal popular, autogestionat, i organitzen les festes alternatives a la programació oficial que organitza l'Ajuntament, com per exemple la Figa, al mes de setembre, o la Falla la Delicà durant les festes de les Falles i ara s'han unit a ells, a aquestes dues festes, un, alguns altres col·lectius per a dur a terme durant l'any altres activitats. Mm, m'agrada, mm, m'agrada. M'agrada molt la gent que fa coses interessants per iniciativa pròpia al marge de l'oficialitat. Però què volen estos del Cabase de Gandia? Doncs mira, Carlos, ells i elles celebren demà dissabte dia 16 el cap d'any. Fins i tot per a donar la benvinguda al nou 2018 ho fan quan volen, on volen i com volen. I què faran? Doncs a les 8 de les vesprada demà actuarà un grup que es diu Mutinona. Els coneixes, Mutinona? No, no, no els conec que ens envien la música al cabasser de Gandia, a veure si, si encara que sigui el dilluns podem escoltar alguna cosa. I després faran sopar popular de pa i porta i ens demanen a tu, Carles Ripollès, i a mi que triem una cançó per al final de la festa. Uf, Amàlia, jo ara és que no, no sé què dir-te. No? Ja saps que ara presenta el disc Carles Dènia, i, i el disc va sobre Ausias Marc i, i què vols, el recomanem una d'aquestes cançons? No, mm, no sé, vols dir que per al fi de festa de cap d'any és dir posar poemes del segle XV? Ben pensat seria molt trencador, eh? Sí, <laughs> trencador sí, però jo crec que... Genial, Mox Nox. Va, a tota màquina. Hola, sóc Lluís de Mox Nox. Aneu a escoltar Cova Ampla, el tema que dona títol al nou EP que acabem de publicar. La cançó parla de l'escalada, un esport amb molts seguidors al nostre país i que alguns practiquen a diari sense cordes, ni magnesi, ni vergonya. Salutacions a tots els oients de Territori Sonor i molta sort a l'equip del programa. aprendre a afinar la seva primera guitarra. Oh. Mm, I tu? Quin va ser el teu primer instrument? Territori sonor. Afinem els nostres somnis. Hola, bona vespada, sóc Juan Carlos Moy. en primer lloc voldré donar-vos enhorabona per tornar a estar en tots els valencians i tornar a la ràdio pública de la Comunidad valenciana y en segundo lugar volvería a veure si podria escoltar un tema que es de Mi Tierra que es de Nino Bravo me encantaría escucharlo un abrazo molt fort tot el territori senor y a María Garribos. enhorabuena y enhorabona i endavant Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente mi tierra nieve, mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Ayalo de Malferit, Ayalo, eh, com diuen allá, a este poble de la Vall d'Albaida, amnino Nino Bravo, tornem a Valencia No es quien dice ser Solo yo sé que existe Ahí Magia Negra, Canso Pertañenta a Es el último disc de José L. Santiago. Vuelvo a reptar Mariano López, ¿qué puedes dirnos de este trabajo? Bona Prada Amalia Pura el álbum de José Le disc que alguns crítics han definido con la cimera de la seva trayectoria en solitari Y que demà disapte presentará a Valencia la sala 16 toneladas Y el voz de José L Santiago ha aceptar la nuestra invitación Para participar al nuestro programa Territori Sonor. Hola chicos y chicas, soy José L Santiago, mando un abrazo grande para todos los oyentes y los trabajadores de Territori Sonor. Suerte, aprendeme bien. Transilvania de Transilvania, Mariano. Transilvania es un disc que en un principio anava a ser diferente, porque par de las canciones que José le tenía escritas van a acabar al disc Vida Inteligente de la segua banda de toda de toda la vida, els mítics Los Enemigos. De manera que va a haber de partir de cero una otra vegada, José le? Sí, algunas de las canciones en las que estaba trabajando entonces acabaron en, en el Vida Inteligente, pero bueno, aún así digo, vale, pues sí, pues claro, grabar con los enemigos era lo suyo, dejar constancia de de esto que ya es una etapa más, no, no una reunión puntual ni nada, sino que, ya me di cuenta que llevábamos dos, tres años ya en la carretera, digo, bueno, esto hay que celebrarlo. Y, digo, bueno, pues, pues, con un disco, ¿no? Algunas acabaron allí, otras no, eh, pero vamos, que no pasa nada. Este es el disco que presenta una paleta de sons más innovadora? Va a ser eso una, una cosa premeditada o qué? Es una paleta de colores distinta, pero tampoco sé yo si es el disco que más, que más que, tiene una paleta de colores más, más variada. Lo único que sí, me apetecía trabajar con sintetizadores y ya que estaba con Raúl, pues aproveché las circunstancias. José de Santiago referís a Raúl Refri. ¿Quién es Mariano? un famoso músico y productor que ha estat redes de discos de Silvia Pérez Cruz, Kiko Veneno, Tulsa o fins Senior y El Coro Brutal. Llevamos hablando de hacer un disco juntos hace muchísimo tiempo y, bueno, ahora quedo en Barcelona y lo tengo a, seis paradas de metro, pues coño, digo yo que había llegado el momento. Entonces le llamé, le enseñé las canciones, le encantaron y pusimos manos a la obra. Escoltes la deuda de José L. Santiago y la identifiques de seguida. Sí, sí, una veu una parte importantísima de la historia del rock al nuestro país. Això que estem sentint què es? Saeta, una canción que trata el tema de la pedastria Y es que a Transilvania es toquen temes prou incómodes. El rock teniendo teniendo obligación de remoure consciències, L.? No, a mí el arte por sí mismo me, me basta. Luego ya cada uno pues escribe las canciones pues según según le van surgiendo los temas. No es fruto de una concienciación. Yo, yo nunca he pensado que el artista debe estar concienciado ni que deba ni que deba dejar constancia de ello en su obra. Eso ya es una cosa más privada. Pero bueno, si, quiere o le sale o tercia, pues, pues claro, pues para adelante, es válido. ven en qualsevol cas, es un disco que té un discurso com diríem, cabrejat, podríamos dir de clar, Pero que y sí está fugiendo de la resignación, eh? ¿En qué continúa manteniendo la esperanza José L. Santiago? Bueno, en la gente, ¿no? <laughs> la gente, la gente de a pie, la gente de la calle, es eh, lo único, no sé, lo único que hay, las personas. Eh, estamos, estamos en una época bastante fea, de hecho nos estamos cargando el planeta poco a poco, por dinero además. Soy una espía, soy el traidor que nadie envía el peor. Este tema es de Ángel. Sí, y en Ángel, José, José de Santiago canta Maleix la vostra nació, sou una puta infecció. Missatge alegòric, misantropia o un dispar contra la realidad, José Le? Esta frase <laughs> ha causado muchos malentendidos debido a todo el jaleo que se armó en Cataluña después y a los nacionalismos, pero, pero no, esta canción está escrita desde hace mucho. Habla simplemente de un cabreo monumental y generalizado, y bueno, es es una canción, es una bastante punk, pero bueno, no deja de ser una canción y tampoco hay que tomársela muy en serio. Esta frase de la nación me, ha traído por la calle la amargura, ¿eh? durante toda la promoción. Y este disc, Transilvania suposa una nueva turada Los Enemigos o José de Santiago va combinar antes dos proyectos? Pues mira, estoy ensayando ahora mismo con ellos. <laughs> Pero no, no, la idea es la idea es seguir porque estamos muy a gusto y, estamos aquí viendo cosillas y ensayando y seguimos trabajando Después de aquel parón de 10 años parece que ahora nos va, nos salen las cosas más fluidas y mejor que la última etapa que tuvimos que dejarlo. Entonces no veo ningún motivo En ocasions, José le toca solamente en la seva guitarra acústica, acompanyat amb el també guitarrista Sarim Adeste o amb tota una banda elèctrica. De quina versió gaudirem demà a València? Ah, con la banda entera, claro, vamos a tutiplén. Llevo a toda la banda, llevo cuatro músicos que, que son una maravilla, Y ya los conocéis, o, bueno, yo los, los conocéis algunos de, de, de haberlos visto conmigo antes. Eh, Voy con Luca Frasca a los teclados, Coque Santos a la batería, Mac Hernández al bajo y Nico Nieto a la guitarra. Es una banda de campanillas, la verdad. Muy bien, muy bien. Valencia, a la sala 16 toneladas, a les 11 de la nit, José Le Santiago presentan el seu últim disc, Transilvania. Ens preguntem quién es el secret per portar més de 30 anys en el món de la música y continúan suscitando el favor de la crítica y el público. José pues Santiago. supongo que intentar escribir canciones es lo mejor que, uno buenamente pueda y, no tirar la toalla y no y no y no, y no desanimarse, ¿no? En fin, no sé. Lo de los acústicos ha supuesto un balón de oxígeno importante, ¿no? Desde que, desde que los tienen ahí, pues va la cosa más tranquila y es más fácil de llevar. Porque está cada vez más complicado vivir de esto. Puñeta. Dale a tu señor risas a expuertas, cotizan y aumentan tu valor. best. Sonor. Música plurilingüística i pluriestilística. Hola, molt bona vesprada. El meu nom és Paula, en Twitter soc Redeula. Volia deixar una, una cosa també de música valenciana, però música valenciana de fa més de 100 anys. I més que de música en general, d'un músic en concret, de Vilareal, no perquè jo siga de Vilareal, no, no és perquè de veres és un dels valencians que, que més internacional ha sigut junta Blasco Ibáñez, d'altres, o amb Vicent Ferrer, eh, que es coneix arreu del món i que, desgraciadament, al nostre territori apenes li té consideració. Estic parlant de Francesc Tàrrega. El pròxim dia 15 de, de desembre, el divendres d'aquesta setmana, serà el Dia Internacional de Tàrrega i que curiós no? que qui va proposar que fora Dia Internacional va ser un professor anglès, ni tan sols va ser valencià, però celebrem hacia Vila-real eh, diverses activitats en commemoració estivament. Això està fer, Redeula, clar que sí, i moltes gràcies. Quico Fort, que és també viquipedista, eh, vas a fer-nos 5 cèntims més del mestre Tàrrega? 5 cèntims, una peça ben curta. Bé, Francesc d'Assis Tàrrega Lleixea, que és el nom complet, podríem dir, del nostre compositor, va néixer a Vilareal el 21 de novembre de 1852 i va faltar a Barcelona tal dia com el d'avui, però de fa 108 anys. És per això que el 15 de desembre és el dia Tàrrega. Jo el que no acabo d'entendre massa és com s'explica que si Tàrrega és oriunt de Vilareal, el Festival Internacional de Guitarra Francisco Tàrrega se celebra a Benicàssim, a la plana alta. Bé, possiblement per aquest motiu el poble de Vilareal està posant en valor a un dels seus fills més il·lustres. Hi ha alguna anècdota ben curiosa, com la que ens explica Vicent Colón, que és, és fill de Vilareal, és músic, pianista de jazz, director del Festival de Jazz de Vilareal, Real Jazz. Escolteu, Amalia. Vicent. Sí, sí. Mira, una, una cosa molt curiosa que, que ha passat en, en Villarreal és que amb el tema de, de Tàrrega, no? este grandíssim compositor, és que durant molts anys l'única estàtua que hi havia eh, era una estàtua que sols era eh, el cap. És bastant significatiu no? que un músic que era guitarrista pues, hagués estat més interessant que haguera sigut de cos sencer pues, tocant la guitarra, com ara sé que, sí, que existís aquesta altra estàtua, no? Però en aquest cas era eh, pues, això, sols el cap. De fet, jo recorde, quan era xicotet, que Matías sempre comentava que quan demanaven per una placeta, no? que és on estava situada aquesta estota, dient pues sí, usted tiene que ir ahí a la, a la placeta esta del hombre sin manos. <laughs> I sí, doncs així t'ho deixi, no? com, una, com una curiositat. ja existeix l'escultura de Tàrrega de cos sencer i tocant la guitarra, la imatge més coneguda del compositor, a la Casa Museu de Polo de Bernabé, que és un personatge il·lustre que es va establir a la plana i que va portar a la comarca la mandarina. El més curiós és que tant Polo com Tàrrega foren coetanis i ara l'escultura d'un està dins la casa de l'altre. Per cert, Vicent Colón, que és és un dels fundadors del Sindicat de la Música Valenciana, SIMUF, als qui convidarem al territori sonor molt prompte per a reflexionar sobre la situació laboral dels músics. El que ens comentava és curiosíssim. Ja tenim escultura sense braços de Tàrrega i escultura amb braços i tocant la guitarra al seu poble, a Vilareal. Música Envia'ns un WhatsApp al 662 51 61 59. 662 51 61 59. Què tal? Bona vesprada, sóc Jordi Company des de Gandia i sols voldria animar-vos moltíssim a aquesta tasca tan xula i tan bonica que és tornar a fer néixer la nostra ràdio, la nostra llengua i més en un programa en el que tinc a bones amigues i amics, així que vos anime moltíssim, vos envie molts besots i ja per recomanar, m'agradaria escoltar a un dels meus grups preferits, que és Miquel Herrero i els Automats, que ja no estan en, en els escenaris, però vaja, que crec que són un grup indispensable i tenen una super cançó de la ràdio que pense que és molt adequada per a aquests dies. Besats molt fort, adeu, adeu! Adeu! Radio Vintage de Miquel Herrero i els Autòmats, que també vindran al territori sonor molt prompte. Ens agrada molt i ens va molt bé eh, per a la nostra banda sonora, que també ens agrada recordar, fer memòria i destacar i ressaltar les joies musicals que tenim al nostre territori sonor, de tots els estils i gèneres. Per cert, que acaben d'entrar les xiques i xics Xica i Xics de Frida. En uns instants ballarem amb ells i amb ella. Seguim amb les peticions musicals? Són les 7 i mitja. Benvinguts a Punt Mèdia, si ens sintonitzeu en estos moments. Hola, amigues del territori sonor. Voldria demanar una cançó per a aquest divendres, que cada cop està nuvolant-se més. Així que per a agafar forces i celebrar, voldria escoltar En Guerra del grup Mafalda. Gràcies i moltíssima força. a veces más al mes para darle la cara. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me he puesto el maquillaje, la primera línea de combate contra el silenci. Aha, testing. This is Frida. What? 2014, so check this out, this motherfucking mixtape. Freedom for Freedom. Ah, el Sabi señala i el neci mira la llengua en el que el fas. Nasquerem marcats però domarem la bèstia. Pillarem els estreps forts, cavalcant al ras. Una nit de ronda l'enemic el tenim entre sella i sella. Soltant un cur a l'any, puntuals, com Woody Allen. Pillem i llistó i el fem descendre en un moment. En un moment. Difícil encaixar el panorama, entrarem pel marxe. Arribar a free per començar el 13 amb bon peu. Família, amics i companys, com sempre. Frida. Frida és una formació de rap nascuda a València l'any 2012. El seu impulsors, el Tom i el Winston són vells coneguts de l'escena. De vells no tenen res, això és una altra, eh? Però, en fi, diguem-ne que sou veterans malgrat la vostra joventut. Hey, Joe, us diu així o què? <laughs> Bona vesprada, Amàlia. Hola, com esteu? Què tal, com esteu? Molt bé, encantadíssimes que esteu així amb nosaltres. Josep Olmos, Winston, Verónica Ruiz, Vero, com Buenas. estàs, Vero? Molt bé. Tomás Sánchez, el Tom. Sí, Estem. I José Vicente de Bon. Hola. Frida, ja porteu 5 anys damunt dels escenaris, però tant Tom com Vero veniu d'una formació amb forta personalitat de barri, com era Barraques, i Winston d'una formació que es va guanyar un nom com a rap. Uh mhm. -huh. Podem dir que Marxalenes, de Marxalenes a Marcelí mm, diguem-ne que hem de fer-li un pont, no? Sí, okay. sí tenim, hem fet un pont ja. Ja l'hem fet, ja, ja l'hem fet, hem fet un fet. pont entre els barris. Bueno, jo amb el teu permís volia eh, primer donar l'enhorabona i després donar les gràcies. Primer l'enhorabona per el programa, que és molt necessari, i després les gràcies, a Amàlia, per, per tot el treball que has fet durant tots aquests anys també, l'anterior RTBB per la música en valencià, i gràcies de nou per tornar a apostar per la música. Així que és el primer que volia dir esta vesprada. I ara és quan jo m'emocione, eh? Puig de la música raó, oh, com destellers cada nou pas de macera una cançó. Oh, ens pots trobar soltant la ràbia a la veterinària per descoltar vos... Moltes gràcies, Josep Winston. És un, un gran plaer tindre-vos així i a més és que admira molt a la gent que feu rap perquè, no sé, ho trobo complicat, no? Mm. És, eh, el rap que seria com el cant d'estil també un poc, no? En, en, en una altra versió, vull dir, s'improvisa molt, es fan batalles de, de galls, es diu? Sí, sí, sí. Eh, la improvisació és un, és un factor important també del hip-hop. Nosaltres, la veritat és que en els directes no improvisem, però és una branca important de, del hip-hop sí. i que nosaltres sempre, des dels inicis que s'estaves comentant, en, tant en barraques com en a rap, sempre hem apostat per, per portar el nostre estil per bandera i obrir-nos a, a tot el que vinga, però estem molt orgullosos de, de, del que som i d'on hem vingut. El passat estiu fareu història en convertir-vos en el primer grup que cantant en valencià es van portar el son a la DIPU. Com va ser per a vosaltres ixe, la final a Sueca? Pues la veritat que fou un dia increïble. Ja ens presentarem coneguent el passat del concurs, que venia de ser un concurs de pop-rock, de molts anys, que era, que era un concurs que no esperàvem que a lo millor la nostra proposta poguera entrar i bueno, ens presentarem aixina de casualitat un poc, ens agafaren i ja ens ficarem a treballar a tope en la banda que l'acabem de formar i arribarem a la final i guanyar, i guanyar fou ja increïble o sea, perquè no el projecte un projecte de hip hop la primera volta que passa això claro. eh? en, en el la dipu que guanya un grup de rap de manera que heu marcat un precedent ja heu obert un camí sí, és hora de posar, que ara se presenten de posar en valor el rap i de posar en valor la nostra llengua evidentment esteu preparades, xiques, xics, per anar al Festivern, per al cap d'any? Si voleu anar-hi, sortegem abonaments dobles, eh? Escolteu, escolteu. Vols guanyar un abonament per a dues persones per assistir al Festivern? Envia la nota de Déu més divertida a Territori Sonor. Pren nota. 662 51 59 guanyarà el més original. Ja crema el festiver. Ja crema Elena Cívico, que porta la premsa, l'organització de comunicació en el festivern. Ja sabeu que està el nostre WhatsApp si voleu anar i aconseguir dos abonaments dobles. 662 51 61 59 6 62 51 61, 61 59 per anar al Festivern ja portem des del 2004 amb mm. edicions continuades s'ha convertit ja en una institució quan arriba el cap d'any, no, el Festivern? Eh, sí, bueno, jo la veritat és que serà el primer any que vaig i precisament serà a tocar. I actuar, a tocar en directe. <laughs> sí, sí. Que guai. Però bueno, sé que sé, ells eh, ja han estat alguna vegada i el que ens han contat sempre que és, és increïble i la veritat és que com a grup esteu tenint tots moltes ganes. Mm. Sempre se munta una molt, molt grossa en tavernes, eh, <laughs> sinó que ha d'anar tot el món cap allà. Però jo estiguerem un any, quan se feia en Benifalló, abans de fer un tavernes, estiguerem actuant en, en un bar, que era un bar, encara, no, no me'n recordarà el nom exactament, però bueno, i després ja tornarem en Frida, el Pack Magic, correcte, sí. i era. Després, <laughs> després tornarem ja en Frida, però encara no estem en banda, però farem una col·laboració en Charlie F i demés, i este any ja és l'any que volem anar a tope, perquè és el, toquem el dia 31, a més, abans de les campanades... O sea que... Però quina emoció, no? Bueno, yo estoy deseándolo. Va a ser una noche vieja diferente, y vamos a, a reventar tabernes. A ah, per totes. Vamos con muchísimas ganas, sí, sí. Esto va a ser tremendo. Frida ja té dos treballs al carrer, eh, Free Rap i Neologismes, Neologismes. Què ens oferiu al vostre tercer treball, que es diu Gegants? Mm. Nosaltres plantegem Gegants com el nostre primer disc, bàsicament. Eh, eh, i per tant, eh, com a tal, porta darrere una càrrega de treball creatiu la més gran fins ara. Portem dos anys construint este disc, construint-nos com a banda i ha sigut un procés creatiu molt llarg eh, i també molt bonic. Aleshores pensem que Xegantes és eh, se'l prenim i, i el considerem el nostre primer disc i, i creiem que, que és un pas endavant per al grup i un pas endavant també per a, per a nosaltres personalment com, com artistes pensem, estem molt contents mm. d'ell i tenim moltíssimes ganes de, de treure-lo ja. Sí, com bé havies comentat tu, som el rap, que és un estil un poc diferent a la resta, que sempre se sol anar en DJ, i que són dos cantants i un DJ i alguna cosa així, nosaltres vàrem apostar fa dos anys en fer-ho en banda, perquè pensàvem que era un estil que també se mereix poder tindre una banda, i en molts jocs passa, i en Estats Units hi ha mogolló de bandes, de hip-hop i de més, i res, per això també ha sigut un procés d'introduir els músics, anar creant tot de zero, era algo nou per a nosaltres. Bueno, estem contents. Sobre muntanyes de fem, a vegades resistim, altres voltes naufraguem, som el sobran, però no desesperem, mentre que les sotres a l'aigua i formem. Anem volant, sobre muntanyes de fem, a vegades resistim, altres voltes naufraguem, som el sobran, no desesperem, mentre que sostre a l'aigua i formen. Anem volant, sobre muntanyes de fem, a vegades resistim, altres voltes naufraguem, som els sobran, però no desesperem, mentre que sostre a l'aigua i formen. Que arriba la tempesta dona el 100%, amor per la família 24-7, ens ensenyaren el respecte des de ben xiquets, a donar la cara i no fer paperet. Bé, Frida, ha presentat, heu presentat el vostre nou treball amb un single, La jungla, que estem escoltant, i hem pogut veure el videoclip per YouTube Espera, espera, la jungla no ha sonat encara, no? Anem a posar-la ara, anem a posar-la. Perquè m'interessa molt que parlem d'este treball, d'este videoclip per YouTube, amb els espectaculars murals de Fanzara de fons, col·labora... No ho tenim? Ah, jo pensava que sí. Bueno, tenim doncs Volant, la que està sonant. Sí, sí, sí. Podem parlar d'ella. Bueno, també. Volant, este és un dels temes en primícia, eh? que és un regal que ens fan els Frida per als oients de Territori Sonor. No parle jo, escolteu-lo. A vegades resistim, entre voltes no fraquem, som els sobrant, però no desesperem, mentre quedes de sotres a l'aigua i formen. Llévame de un cable, un tarjeto al marbre. La de la botiga pregunta qué tal tamare. Pita baise y baise, birreta y terraza. No hasta no problemes, pero we dinema casa. Y volem sobre montañas de fe mi charrem sobre la merda del puto govern. ambas somiem ambas canchas a mi a misil del niu. de un sofá com el Canta con el chitano y la pianola. Sona al afilador de primera hora. Nene la consola, la filla que plona y la yaya arrastra el carro carrega del Mercadona. Tot bola come el sol per Junat. Carregan aparato pero no del mediamar Miran boca barata el amb el sol de cara Pense si he de naufragar que siga així ara Volen Volen, això sona per primera volta en públic, eh? Sí. <laughs> Ai, quin nervis. Moltíssimes gràcies pel regal que ens feu. A veure què ens sembla, estimadíssims eh, aborígens del territori sonor. Podeu opinar en el hashtag, en l'etiqueta territori sonor. Esteu contents? Sí, jo estic especialment emocionat per escoltar-la ja per primera vegada. Eh, només, ha, només ha sonat eh, en les nostres cases, en el nostre estudi, i ara per a totes vosaltres, o sigui que estem molt contents. Yo también, porque en el disco realmente colaboro poco, aunque luego en el directo ya me vengo arriba. Pero en el disco estoy en poquitas, esta es una de ellas. Ara està y... sonant, mira-la, ahí la tens. Aquí estoy yo. A veure, Arminio Puja, que està sonant... No una. Así que encantada de escucharlo por primera vez ya. Bueno, esto es primicia total. Y lo de antes también, ¿eh? Realmente. <laughs> Lo de antes, mira si es primicia, que no lo había escuchado ni yo. <laughs> o sea. Qué for, qué for. Sí que podemos sentirnos afortunados. de tindre este, este regalet musical abans d'estrenar el seu últim disc Gegants. Eh, tocareu, suposa, l'últim disc en el festival, no? En viu, allí sí, tota la força. Sí, estrenarem algunes de les cançons del, del nou disc, eh, encara que es reservarem algunes per a la xira que començarà quan, quan publiquem Gegants, eh, que és, és el títol del nou disc, a partir de gener, però ja en el festival sonaran algunes, entre elles Volant. Uh mhm. -huh. Bueno, eh, a banda del single La Jungla, que ja diem que està rodant, s'està fent viral per YouTube i que pense que ja el tenim preparat, gràcies Herminio, amb les espectaculars murals de Franzara, Fanzara, de fons. Col·labora també Dondada en les veus. Sumeu un trombó gràcies a Xavi de la Raïd, no? Uh mhm. -huh. En què consisteix esta jungla? La jungla volíem fer com una espècie d'alegoria, no? De, de, xoc, de xoc de paraules amb els animals, amb, amb que les aparences enganyen, no? I, i remetre eh, també a este món oníric, no? Que també remet tot el disc. Eh, com diu Dondada en, en, en la tornada, les aparences enganyen, no te creas lo que ves, i tractem en este tema un poc de, de fer un tema molt potent, però a la vegada de fons porta un, una càrrega de missatge prou forta. Ponte cada la que separa el bien y el mal. No te fíes del que no es de fiar. Mira con te mira, se vol opina. La primera Jay, si no em un no diu res, y és aixina. El mal y el bé están units Pero una línea fina, igual que pot ser un fermargin, el que ya en la papelina. Yo, Jo sonrió y no ser bo esta cara de cabrón Estimarte no les pintes en l'educació les son de vida, la familia es el destino Y al final el que me passa es el que te menos salir tu un pur alberí, odio el prejudici Com no tenen vida, parlar d'altres el seu Pobre del seu desde desde el de l'inici. Et quedes en la caràtula, et perds el contingut del dis. Que bonita está París, com lluís lo del ris. Que fácil es manar la merda a y Treure's tot el diario. Será el rey de la jungla mentre no hi fa de safari. No, ves, no te fíes, no me discrimines. Puedo cortar y quemar, puedo arder, puedo hacer que mines. más bien antes de juzgar, porque te puedo estudiar puede hacerte andar y un amigo si es dañino puede ser rival. Delgada línea la que separa el bien y el mal. No te fíes del que no es de fiar El que menos te lo esperas te puede hacer llorar. El nou treball de Gegants de Frida és el primer que fareu com a grup de rap amb banda completa. Este concepte és una aposta arriscada o és una evolució natural? Eh, no sé, la veritat. Eh, jo conec a Tom des de fa molts anys i, i sempre he seguit a Frida quan eren, quan eren ells dos i, i un DJ i ell sempre m'havia dit que tenia moltes ganes de fer el canvi a banda. Eh, me va presentar a Olmos i ja farà dos anys que començarem en, en ma casa, en el meu home studio, a tractar de fer instrumentals. Esta és una d'elles, una de les primeres instrumentals que ferem, que Tom me va dir, pues vull un... Me guaria un trombó que caiguera l'1. Pues, eh, <laughs> prenent la línia, després començarem a clavar-li una bateria, uns teclats, guitarres, i quan se en compte pues, teníem mm, eh, la xungla. Després també ha col·laborat eh, Xavi Banyuls, de La Raïz, el trombonista, que com diu Tom és un, un rascador de primer <laughs> nivell, per això sonen, ten, sonen tan, potent, potent, tan potents. I el procés un poc va ser aixina. Eh, començant sí. a treballar poquet a poquet en casa i després anar sumant gent al grup que per cert són uns músics brutals. Gegants. I, mm. <laughs> gegants. I pues de, al principi eren tres, ara són vuit. I el procés ha sigut allà. Sí que és de veres, volia dir jo que Sevi ha sigut fort, ha tingut molt de pes també en la formació de la banda, perquè nosaltres veníem d'estar ells dos i ell fou el primer que se va unir i en el que es començarem a fer totes les cançons, sense casa, la seva guitarra, i la veritat pues, que és part de que això sigui així avui en dia. Vero, ahí estás cantando. Qué besones, Vero. Let me go. Una otra primicia, ¿eh? Sí, sí. Además, de verdad. Sí, xica, heu vinguts carregats al nostre programa Sou com els patges del meu poble, els patges del d'Alcoi, però ens heu portat un nou regal, una nova primícia que només podem escoltar a través de Punt Media, Let Me Go. És un altre dels temes que presentareu a partir de gener. Sí. I en el festival també el tocareu, pot sí, ser, sí. en directe, també no? També tocarem al festival i estarà, per suposat, en el, en el nou disc, en Gegants, una cançó dedicada a totes les persones estimades que, que s'han hagut d'anar aquests anys de crisi i també abans de la gent de la nostra generació que ha hagut d'anar-se a buscar-se la vida i deixar la nostra estimada València, com diu Tom en el seu, en la seva estrofa i va per a totes elles i tots ells que han patit aquests anys de tan durs i és una cançó molt bonica que Vero la fa més preciosa encara, si cap. Jo le pongo un poquillo de color nada más. <laughs> però avui per favor deixa'm marcar me a buscar arreu del món allò que tu no vols Deixa'm contemplar els teus secrets una vegada més. No em vull anar sense abraçar-te. L'olor de les places, el color dels teus carrers. Em voràs morir igual que em pares voren aixer Vaig a respirar per on passava el tiri Som farem l'amor les primeres nits. Puig per Serrans on començarem a ser mítics. Quan els garitos del Carme els tancaven a les 6. Em pares conquerir igual que tu el rei i el Jaume. Et trobaré a faltar, però vull deixar marxar-me. Aquí era el futur, l'anomenen atur. I per a un jove com jo, això és massa dur, insoportable imposables. Deixaré enrere tot el que he viscut així, no sé què tinc que guanyar, però sí poc que t'apedre. L'amor de la família, la felicitat dels amics, espere tornar-vos tot el que va realment emocionant escoltar una primícia a través de la ràdio de tots els valencians en este territori sonor. Verònica, estàs un poc, fins i tot així com... A ver, me da eh, vergüencita. Eh, els ulls un poc espurrejats. Emocionadeta, que jo la veig. <laughs> Perquè és la primera volta que escoltes també esta cançó, no? Així... No, bueno, esta en públic. la tengo ya más, mm, más oída porque tenemos que estar mandando, pues, si tenemos que rectificar algo antes de que salga, hay que estar ahí mm. empapándoselas, pero es que la otra de verdad que no la había <laughs> escuchado en mi vida. <laughs> Qué ve que soneo, qué ve que ve, de verdad, eh. Aneu a veure'ls al Festivern i participeu en aquest sorteig que fem de dos abonaments dobles per anar amb el teu amic, la teua parella, qui vulguis, o la teua amiga o un familiar. 662 51 61 59. Apunta. 662 51 61 59. El WhatsApp de Territori Sonor. Ens deixes un missatge? un suggeriment, alguna cosa enginyosa i tindràs ixa abonament, sense cap dubte. Preparàs ja per al festivern i preparàs ja per a la gira que Frida té previst fer a partir del 2018, eh? Sí, a partir de, mm, del llançament del disc eh, anunciarem les, les dates de, de la gira. També tenim previst eh, alguns festivals eh, encara ara volem mantindre no un poquet ahir el misteri, però bueno, hem de dir que, que estem molt contents perquè pensem que, que este any anem a poder presentar el nostre disc en molts llocs, que és una cosa que ens fa moltíssima il·lusió i res, volem que la gent estiga atenta perquè mm, a partir del llançament del disc van a vindre moltes sorpreses, moltes dates i, i tota aquesta il·lusió que tenim volem transmetre-la perquè per a nosaltres Gegants és molt important, porta molt de treball darrere, molta il·lusió i, i tenim moltíssimes ganes de, de trobar-nos en tots els racons del país i també fora, o sigui que, que se prepara tot el món que anem cap allà. Fareu territori sonor. Farem territori. Amb Gegants de Frida. <laughs> Sí, sí. Ens trobarem pel camí segur. Vos anava a preguntar perquè la següent petició que ens fan els oients a través del WhatsApp és d'Espencat uh mhm. -huh. i, i escoltarem a Kiko Tur, que s'ha retirat, està esperant ser pare, una de les seues grans, eh, grans desitjos, no? I, i mm, està molt bé aturar-se per a un moment tan important com ixe. Com veieu l'escena musical valenciana després de retirades tan potents, no? Com un grup eh, amb el nom d'Especat? és que són grups que duen molts anys. Realment penses en grups que duen 12 anys girant sense parar, que el ritme de concerts que duia es de 70-80 concerts a l'any que no estarien quasi ni els seus pares, ni la seva família, no la, ni la veurien. És normal que en algun moment també és un, una cosa que al final cansa tant de concert. Però bueno, el moment ara de l'escena jo la veig... Jo, estic, jo soc prou optimista perquè veig molts grups que estan per ahir sint i n'hi ha moltes propostes diferents que a lo millor fins a fa uns anys no estaven que era tot, anava tot en una mateixa línia. Actualment jo veig que n'hi ha més, s'està enriquint el que és la, el panorama musical en cada vegada més diferència de, pro de projectes, en, en més gent clavada i res, jo la veritat és que estic prou content mm. Sí, i és, és una, com la cançó d'Espencat, no? És tota una herència ells venien d'una herència nosaltres arrepleguem una altra i sense tots ells no estaríem així o sigui que sols nos queda que no ni les gràcies la veritat. Josep Olmos, Winston Verónica Ruiz, Vero, Tomás Sánchez, el Tom José Vicente de Bon Salut, música, ens trobem pel territori sonor. La primera cita en el Festivern. Moltíssimes gràcies. Gràcies, gegants. Gràcies, gegants i gegantes. Gràcies a vosaltres. Hola, ens agradaria oferir a la ràdio que posareu un més espincat i xarango que ens agrada molt. Moltes gràcies. Corre lliure per el poble, la fera feroge. Mentre sonen les cançons cada nit i en cada concert eres a rep homenatge i ens fa recuperar l'esperit. Molt bones, família. Soc Quico Despencat i vull enviar una abraçada enorme a l'Amàlia, a tot l'equip i a tots els amics i amigues que exploreu cada vesprada el nostre estimat territori sonor. Enhorabona per aquesta nova aventura en l'esperadíssim retorn de la nostra radiotelevisió pública valenciana. Passet a passet farem camí. Estima màxima, família. Fins pronte. Que de la llavor que vam sembrar, som la llum passa quan el mal ve d'almança, ei, no es portaran la il·lusió. Vareu sembrar una llavor d'esperança damunt de l'escenari, vor un valles falleres, al país de les salvats per costum, guerra de la roda pels carrers i les places, cridarem fins que vinga la llum. Ja no canta el capellà perquè no li donen cap. Caldir va ser detingut per cantar en valencià, Estimar per estimar, territori sonor. Des de la frontera entre el Grau i el Canyamelar de València, volia felicitar-vos per la bona feina escoltada ahir i que espero que continue i també gaudir de història de del nostre Ovidi Montllor perquè durant molt de temps va ser i potser encara és una persona menys tinguda per la seva valentia i la seva independència per molts anys de qualitat i d'independència també per a, a punt. Tu baixaves, recordes, del carrer del Carme, jo pujava, sí, del carrer del Bosc. De primer ens mirarem com mig avergonyits. Jo en tinc dotze, dotze, dotze diòptries, vull dir. L'avió que va aterrar al costat nostre ens va impedir de poder dir paraula. No ens hauríem sentit ni assegut ni seguit. No ens hauríem sentit ni assegut ni seguit. L'amor no hi és, l'amor hi és L'amor se'n va, l'amor se'n ve, no té vida, no té pes. Tu vas seure després, còmodament, diria, al balcó del carrer on és la casa teva i jo, que havia entrat casualment per la porta a portar-li a ta mare un pot de detergent, vaig poder observar que al migdia, si vols, dona unes horribles ganes de plorar és clar que tu pensaves que jo era... Ah, que tu pensaves que jo era... Envia'ns un WhatsApp al 662 51 61 59. 662 51 61 59. Bon dia, molt content de saber que tornem a tindre ràdio pública i per la gran aposta que heu fet per la nostra música. Espere que hi hagi el hardcore com el descompàs de Prozac Sub o els de Novo Sordo, ja que tenim una, una música molt rica i espero que ho tingueu en compte també, que ja, ja som també molts que ens agrada algo més de canya. Soc Joan Palomares de Prozac Show. M'agradaria saludar des d'ací, des de la millor comarca de la Via Làctea, la Safor, a tota la gent de Territori Sonor. Un programa magnífic, un programa que, bé, que nosaltres estem molt contents perquè va donar veu a moltes propostes i a moltes realitats. I res, és moment d'il·lusió i és moment de música i cultura. Una abraçada. Gràcies, Joan Palomares, ahir des de la comarca de la Safor, amb este empastre de sempre. Una abraçada, salut, música, bon cap de setmana. Ens trobem dilluns a les 7 en A punt al nostre territori sonor. Territori sonor. poble i és ciutat, és la nostra gent i els nouvinguts. És llengua, cultura i tradició. De dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. Quan destapes un cava de requena a la nit de cap d'any, també destapes un poquet de... Perquè a la comunitat valenciana produïm moltes coses, però abans de tot som productors de felicitat. El Nadal és valencià. Generalitat Valenciana. Tots a una veu, bon Nadal.